Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdurrahman Abdullah ibn Məsuddur. Radiyallahu anhu. Bu sahabə İslam dinini qəbul etmiş və dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərdən müsəlmançılığı qəbul etmiş 6 nəfərin 6-cısı olmuşdur. Rəvayət edilir ki, İbn Məsud radiyallahu anhu Verdiyin sədəqə kasıbın əlinə çatmazdan əvvəl Allahın əlinə çatır demiş, sonra da bu ayəni oxumuşdur. Ələm yələmu ənnəlləhə huvə yəqbəlu təvbətə ən ibadihi və yəxudu sadəqat. Məyər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir və sədəqələri götürür. İbn Məsud radiyallahu anh bununla müsəlmanları Allah yolunda çoxlu sədəqə verməyə yaxşılıqlar etməyə təşviq edir. O həmçinin demişdir, Allahın sənə nəsib etdiyinə razı qal, ən varlı adamlardan olacaqsan. Allahın vacib buyurduqlarını yerinə yetir, ən abid insanlardan olacaqsan. Və bir də Allahın haram buyurduqlarından çəkin, ən təqvalı insanlardan olacaqsan. Həmçinin o demişdir, siz elə bir zamanda yaşayırsınız ki, Bu zamanda alimlər çox, danışanlar isə azdır. Malını Allah yolunda xərcləyənlər çox, dilənçilər isə azdır. Bu zamanda əməllər nəfsin istəyini idarə edir. Sonra elə bir zaman gələcək ki, həmin zamanda alimlər az, danışanlar isə çox olacaq. Malını Allah yolunda xərcləyənlər az, dilənçilər isə çox olacaq. Həmin zamanda nəfsin istəyi əməlləri idarə edəcək. Bilin ki, axır zamanda gözəl əxlaqlı olmaq bir çox əməllərdən daha xeyirli olacaq. O həmçinin demişdir, sizin hər biriniz bu dünyada bir qonaq, əlindəki mal dövləti isə bir kirayədir. Bir gün gələcək, ona bu evdən başqa bir aləmə köçəcək. Müvəqqəti istifadə etdiyi mal dövləti isə ev əhlinə qalacaq. Həmsinin, rəvayət edilir ki, bir gün o öz tələbələrinə deyir, Peyğəmbər s.a.v-in sahabələri sizdən az əməl edər, lakin sizdən çox savab qazanardılar. Tabinlər təəccüblə soruşurlar, axı bu necə ola bilər? İbn Məsud radiyallahu anh cavabında deyir. Çünki onlar ahirətə sizdən çox can atar, dünyaya isə sizdən az könül bağlayardılar. Həmçinin bu sahabə öz nəsiyyətlərinin birində demişdir. Heç kəsə təqlid etməyin. Çünki əgər o adam iman gətirsə, siz də iman gətirəcək, küfr etsə, siz də küfr edəcəksiniz. Ve eğer təqlid etməyiniz labüddürsə, onda yalnız dünyadan köçmüş kimsələrə, Rasulullah selleme ve onun sahabələrinə təqlid edin. Yine bir rəvayətdə deyilir ki, bir gün İbn Məsud radiyallahu anh yanındakı adama nəsiyyət edip dedi, İmmə'a olma. Adam İmmə'a nedir diye soruşdu. İbn Məsud radiyallahu anh dedi, bu o kimsədir ki, deyər, hamı necə, mən də elə. Düz yoldadırlarsa, mən də o yoldayam. Əyri yoldadılarsa, yenə mən onların yanındayam. Bizdə buna palaza bürün, ellə sürün deyirlər. Yəni, əgər hamı zina edirsə, sən də et. Hamı şərab içirsə, sən də iç. Hamı uğurluq edirsə, sən də et hamı qumar oynayırsa sən də oyna. Demək, hamı bu palazın içində cəhənnəmə gedirsə, sən də onlarla birlikdə cəhənnəmli ol. Vallahi ki, kim nəyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edəcək. Allahım, bizi ən ali cənnətin, Firdovs cənnətinin sakinlərindən et. İbn-i Məsud radiyallahu anhın nəsiyyətlərindən aydın olur ki, Bu sahabə də digər sahabələr kimi əməli salih insan olmuşdur. İbn Məsud radiyallahu anhunun həyat yoluna nəzər salsaq görərik ki, bu sahabə ömrünün axırına dək ancaq xeyrxalq işlər görmüşdür. İslam dininə göstərdiyi xidmətlər arasında onun şənini ucaldan əməli isə onun Qur'anı yaxşı bilməsi və onu gözəl səslə oxuması olmuşdur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onun barəsində belə buyurmuşdur. Qur'anı dörd nəfərdən öyrənin. Abdullah ibn Məsuddan, Abu Huzeyfənin azad etdiyi köləsi Salimdən, Ubey ibn Kəbdən və bir də Muaz ibn Cəbəldən. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm arxasınca da Əbu Bakır və Ömər radiyallahu anhümə məscidə daxil oldular. Həmin vaxt İbn Məsud radiyallahu anhu namaz qılır və namaz əsnasında Ən-Nisa surəsini oxuyurdu. Nəhayət o 100-cü ayəyə gəlib çatdıqda dayandı və əllərini qaldırıb dua etməyə başladı. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm alçaq səslə buyurdu. İstə, istədiyin sənə veriləcək. Sonra davam edib dedi. Kim Kur'anı nazil edildiği günde olduğu kimi teze teze oxumaq istəyirsə, koy onu İbn Ummu Abdin qirayəti ilə oxusun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ummu Abd deyəndə İbn Məsud radiyallahu anhunu qəst edirdi. Nəhayət səhər Abu Bakr radıyallahu anhu İbn Məsud'u müjdələmək için onun yanına gəldi. ondan soruştu. Dünən gecə Allahdan nə istədin? İbn Məsud dedi, mən dua edib dedim, Allahım, səndən azalmayan iman, tükənməyən nimət və əbədi olaraq cənnətin ən yüksək təbəqəsində Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olmağını diləyirəm. Çox keçmədən Ömər radiyallahu anh onun yanına gəldi. Ona, Abu Bakır səni qabaqladı, dedilər. Onda Ömər radiyallahu dedi, Allah Abu Bakıra rəhm eləsin. Elə bir xeyirli əməl olmayıb ki, o məni qabaqlamış olmasın. Bu rəvayətdən İbn Məsud radiyallahu anhın cənnət əhlindən olduğu açıq aydın görünür. Bu həqiqətən də böyük uğurdur. Bir zaman İbn Məsud radiyallahu anh demişdir. Allah Dünya malını sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. İmanı isə yalnız sevdiyi kimsələrə verir. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cəmaata nəsiyyət etdikdən sonra Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhaya buyurdu. Ey İbn Ümmü Abd, qalx cəmaata nəsiyyət et. İbn Məsud ayağa qalxdı ve Allah'ı hem senalarla tarif ettikten sonra dedi. Ey insanlar! heygeten Allah Rabbimizdir. İslam dinimizdir. Kur'an yol gösteren rehberimizdir. Kabe giblemizdir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir. Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için neden razıdırsa biz də ondan razıyıq. Həmçinin Allah və onun Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün nəyi sevmirsə, biz də onu sevmirik. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, İbn-i Ummu Abd doğru söylədi. İbn-i Ummu Abd doğru söylədi. İbn-i Ummu Abd ümmətim üçün nədən razıdırsa, mən də ondan razıyam. Həmsinin o ümmətim üçün nəyi sevmirsə, mən də onu sevmirəm bu sahabənin fəzilətinə dair də bir neçə hədis rəvayət olmuşdur. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsuda ağaca çıxıb onun meyvəsindən dərməyi buyurdu. Sahabələr Abdullahın baldırına baxıb onun çox nazi olduğuna güldülər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Niyə gülürsünüz? Qiyamət günü Abdullahın bir ayağı tərəzidə Uhud dağından ağır gələcək. Həmsinin rəvayət edilir ki, İbn-i Məsud radiyallahu anh demişdir, Uca Allahın iman gətirib yaxşı işlər görənlərə, Allahdan qorxaraq iman gətirib yaxşı işlər gördükləri, sonra yenə Allahdan qorxaraq iman gətirdikləri, sonra yenə də Allahdan qorxaraq yaxşı işlər gördükləri təqdirdə haram edilməmişdən əvvəl daddıqları şeylərə görə heç bir günah gəlməz. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə sən onlardansan demişdir. Həmsinin rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Vahb demişdir. Bir dəfə mən Ömər ibn Xattab radiyallahu anhının yanında ikən Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh içəri daxil oldu və ona yaxınlaşıb sözünü deyəndən sonra çıxıb getdi. O gedəndən sonra Ömər radiyallahu anh dedi, bu adam elmlə dolmuş bir boxsadır.